falabasa alaihi sai ya sha kuɗa masa al'amarin sallar shi hatta laye da rikam salla har yar saboda rikicewar da ya yi a waye gari bai san raka'a nawa ya ba bai san raka'a nawa a wannan sallar ba bai iya tantance raka'a nawa ya yi shin biyayi ko uku ko ɗaya bai iya mun fahimta Kun ga ya sha banban da hadisin da muka wuto a baya na wanda ya yi mantuwa raka'a ta biyu yake ko ta uku shi wancan yana da wani adadin raka'o'i guda biyu wanda yake kokonto a kansu wannan ne ko wancan amma shi wannan bai da wani abun ma'auni wanda zai gina sallar shi bai san ko nawa yayi ba ya rikice saboda shedan ya zo ya cakuda mai sallah har ya kai ga bai san raka'a nawa yayi ba mun fahimta fa waje da zalika a daku wadala ce idan ɗayan ku ya samu wannan matsalar falyasjud ne. wa kuwa sai sujada guda biyu daga zaune kenan wace irin sujada ne zai kabliya zai yi mun fahimta to amma wani hadisi ya nuna mana cewa shi wannan zai yi gini ne akan abin da zatensa ya fi rinjaye bai san ko raka nawa ya ba sai gini akan yaƙini cewa to yanzu dai ina ji ya isa a ce na yi raka a uku to sai ya doki ukun nan to in ya ciko shi ne sai ya kabbiya ko ya dauki raka a biyu gwargwadon abin da ya ji ya nutsa da shi cewa yanzu ya isa a ce ya yi adadin sallah raka a kun fahimta idan kawo liman ne ana sallar jam'i to shi wannan tambaya zai sai ya tambayi mamunsa ya ce da allah raka'a da muka yi su kuma ya halitta su magana a nan su ce mai raka'a ta kaza a ce kaga shi ke nan ba sai ya wani abin gaba a ci sallar dawa ana nan? Eh. ai ce jama'a ni na rikici raka'a da muka yi eh? <laughs> ta Allah sauri mamu kuma ya halitta su ba shi amsa su ce mashi a ta uku ake to sai gina a kan a uku ne wannan shine hukuncin mutumin da mantuwa ta kama shi har bai san ko raka a nauye ba mun gane ƙala wa haddasa ni an malikin annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala inni la'ansa au unassa li a sunna imam malik ya ce labari ya zo masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni la'ansa ni nakan yi mantuwa Au'unarsa ko koko akan mantar da ni li a sunna dan in sunanta don ya sunanta kun fahimci abin da yake nufi yakan yi mantuwa a cikin sallah ko akan sanya shi ya mantuwa a cikin sallah don ya sunanta abin da za a idan an yi irin wannan mantuwar a cikin sallah mun fahimta wannan hadisin mursal ne kuma mu ce mun kafi domin imam malik ya ce balagahu labari ya zo masa bai faɗi malaminsa ko ɗaya ba a wannan isnadi wannan ya sanya ibn albar al-numari yake cewa la alamu hadal hadis ruwaya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musnadan wala munqati'an wala maqtu'an min ghairi hadal wajh wa huwa ahadul ahadisul arba'atu allati fil muwatta allati la tujadu fi ghairihi musnadatun wala mursalun wa ma'nahu sahihun fil usul intaha wa ma a fi fathil bari annahu la asla lahu fa ma'anahu ya bihi li'an balagh min aqsam daif wa laysa ma'anahu annahu mawdu'un ma'adalla id laysa al-balagh bi mawdu'un inda ahli al-fanni la siyama min maliki kaifa wa qad kana sufyan iza ƙala maliku balagani fa huwa isnadun sahihun wa ƙala albaji aw hadisi li inda ba abuhu to wannan ibnu abdulbar annumari yana daga cikin malaman da suka yi littafin muwadda hidima mai yawa saboda ya mata sharhi har guda biyu manyan sharhuna wanda kusan babu wani sharhi wanda aka yi littafin muwadda da ya kai su a tamhid da kuma al'istinkar to shi ibn albar yake cewa shi wannan hadisin wannan hadisun ya ce bai san an shi daga manzan allah ba da isnadi wanda yake sadadde ko ma wanda yake wanda yake in ba ta wannan hanyar da imam malik ya roco a nan ba kuma ya ce wa huwa ahadul ahadisul arba'atu wannan yana ɗaya daga cikin waɗansu hadisai guda hudu Lati fil muwadda wanda suke cikin littafin muwadda Lati la da fi gairihi. wanda duk tafan hadisin duniya kakab ba inda za ka same su min gairi hadal waje in ba wannan fuska wadda imam malik ya ce balaga ba mun fahimta to amma duk da haka na ibn albar ya ce wa ma'anahu sahihun fil usul amma ma'anar shi ta inganta a wajen malaman usul domin ai sai ya yi mantuwa zai yi ne zai sunanta abin da za a yi in an yi wannan mantuwar to ya ce wa ma waka a filfati abinda ya zo a cikin littafin fatil bari annahu la asla lahu domin a cikin fatil bari ya zo da wannan ruwayar sai ya ce wannan ruwayar la asla haka Alhafi ibn hajarin ya fada to ya ce wannan ma'anar tashi abinda yake nufi ba da asali wanda za a kafa hujja da shi domin albalag min aksamin da'i malamin hadisi ya ce balagani labari ya zo mu to wannan nau'i ne na hadisi mai rauni amma ma'ana ku annahu maudu'un ba ana nufin maudu'i ne ba wannan shi ne ɗan ƙarin bayani da malaman hadisi suka yi kan shi wannan hadisi wanda imam malik ya kawo a nan ciki kala wa haddathani an malik annahu balagahu anna rajulan Sa'ar al-qasim ibn muhammad fa qala inni ahimu fi salati fa yakthuru dhalika alayya fa qala al-qasim ibn muhammad imdi fi salatika fa innahu lan yadhhaba anka hatta tansarifa wa anta taqulu ma atmamtu salati imam malik yace labari ya zo masa anna rajulan cewa wani mutum sa'al al-qasim ibn muhammad ya tambayi qasim ibn muhammad ibn abubakar as-siddiq Kasim ibn muhammad jikan na abubakar ne faƙala ya tambaya ya ce inni ahimu fi salati ni na nakan samu na kan rude a cikin sallata Ba yi yukfiru dhalika alayya wata kan yi man yawa har in kasa gane raka nawa ne a cikin wannan sallar ko ne a cikin wannan sallar ya zan dinga yi faƙalil ƙasim ibn muhammad sai ƙasim ibn muhammad ya ce mashi in fi salatika ka ci gaba da sallarka kawai ko da irin wannan kokonton ya zo ma ci gaba da sallarka wala ta amal ala hadal waham karka aiki da wannan wahamin da kake samu fa hulan lan an anka don ba za ka taɓa fita daga cikin wannan kokonton ba hatta tansarifa har sai ka yanki sallah ka ƙara sallah wa an ta taƙulu za ka dinga cewa ma a tumamtu salati ban cika sallata ba alhalin ta cika inda za ka shiga tafiya a kawon nan hukuncin to za ka zo ka yi raka a hudun ba sai ka bar raka uku kai sai ka dawo kan uku sai ka yi ta uku sai ka kamar dai uku kai to ka gaba ranar da mutum zai gaba sallah shi da aka sai ya ce mashi kawai da ya ji wannan kokwanton ya zo kawai ya ci gaba da sallar shi ba wata matsala ya ci gaba da sallar shi ba wata matsala to wannan malamai suka ce kamar shi muhammad ibn al a nan yana nufin ana magana akan wanda kokwanto ya aura a kun sa ku wanda ake cewa kukuntu ya aure shi ku? mai sa a suka ce a sallah wa manistan ka hushak wanda kokonto ya aura a cikin sallah me hukuncin mai me zai dinga yi na? Mm. wace iri zai yi ba diya ko ƙabliya na manta yadda wa manistan kawo shak hmm? sajada ba da salami ne ko yawwa to shi ne na ake magana hmm. sajada kabla salami ne ko cikin dai biyu zai daidai lokacin da ya kara sallah shi zai yi sujada ko ba a biya ɗin ko kabliya cikin su dai ɗaya amma hukunci yana nan cikin alari na manta yadda hukuncin yake kabli shehu to kabliya zai dinga to kaji asalin inda aka samu hukunci muhammad ibn qasim ibn abubakar shi aka tambaya sai ya bada wannan fatawar ya ce wanda yake haka kawai ya ci gaba da sallar shi kar ya tsaya ya ce ya yi kaza ya yi kaza sai dai lokacin da ya kare to zai yi wannan sujjada qabliya a duk lokacin da ya sallah duk da wasu malamai suna karin wannan hukuncin musamman malaman waɗansu mazhabobi din suna ganin a ba wani mutum wanda za a ce kokonto ya aure shi mun gane allahu alam amma idan an samu irin wannan mutumin wanda shi duk in yi sallah su ya yi mantuwa duk in yi sallah su ya yi mantuwa to yanzu ko ya yi mantuwa ko bai mantuwar ba in ya gama sai ya dinga yin kabliya wannan babi ko wannan kitab na sahu ya ƙari sai kitab na biyar imama da ya ce kitabul juma'a littafin sallar juma'a littafin sallar juma'a babi na farko a cikin wannan kitab din ya ce babu al'amali fi gusuli yaumin juma'a wannan babi zai yi magana akan wanka na ranar juma'a gusli yaumin juma'a ci wanka na ranar juma'a shi wankan juma'a sallar ake mawa ko ranar rana ko sallar na sallar ake mawa ba ranar ba kenan mutum ba zai je masallaci ba sai ya yi ba eh kamar kai kamar kusa ko wanda juma'a bata waje ba a kansu ba kamar mata da ke gidaje ba sai sun yi wankan juma'a ba eh wankan juma'a ba wani juma'a za su zo ba babu al’amali fi gusli yau mil juma bari mu shiga babu za mu ji matsalai ƙala haddasa ni ya an malikin an sumayi maula abubakar ibn abdurrahman an abi salihin asammani an abi hurairata an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala manigta sala yawmal juma'a guslal janaba sun maraha fi sa'atin ula faka ma ƙarraba badanatan wa man raha fi sa'atin thaniya faka ma ƙarraba bakaratan wa man fi sa'atin thalisa faka ma ƙarraba kabshan aqrana wa man raha rabi'a fa ka'annama qarraba dajajatan wa man raha fi khamisa fa ka'annama qarraba baydatan fa idha kharaja al-imam hadaratil mala'ikatu yastami'una adh-dhikra wannan hadisin imamuna maliku ya karɓo shi daga sumayi maula abubakar ibn abdurrahman shi kuma ya karɓo daga salihu as-sammani shi kuma ya karɓo daga sayyidina abu huraira allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzo allah yake cewa maniktasala yawmal juma'a wanda duk ya yi wanka ranar juma'a wani irin wanka guslar janaba irin wankan janaba irin wankan janaba ma'ana kaifiyar yadda ake wankan ya zamanto yadda ake wankan janaba me zai bambanta su niyya shi wancan wankan janaba za a yi niyyar wankan janaba wannan shi kuma sai a yi niyyar wankan juma'a to idan mutum ya yi wanka sun mara hafi sa'atin ula sai ya tafi masallaci fi sa'atin ula a sa'a ta farko manzala ya ce faka annama karraba badanatin to wannan mutunan kamar ya kwantar da sa raƙumi ya yanka ya yi sadaka da naman shi ladar da za a ba shi. ya yi wanka sannan ya tafi masallaci da wuri a sa'a ta farko to wannan mutumin manza Allah ya ce kamar ya yankar da sa ya yankar haƙumi ya bayar da naman shi sadaka wa man raha fi sa'ati thaniya wanda kau ya tafi a sa'a ta biyu shi ko manzo Allah ce fa ka'annama qarraba baqaratan kamar ya yanka sanuwa yayi sadaka da namanta wa man ra'a fi sa'ati salisa wanda ya tafi a sa'a ta uku fa ka'annama qarraba kabshan aqrana kamar ya yankar da rago yayi sadaka da naman shi ragon mai kaho wa marraha fi sa'atin rabi'a wanda ya taho a sa'a ta hudu ka annama qarraba da jaja kamar ya ba da kaza sadaka shi kuma wa marraha fi sa'atil khamisa wanda ya zo sa'a ta biyar ka annama qarraba baydatan kamar yayi sadaka da kwai kwan kaza fa idza kharaja al imamu da liman ya fito ya hau mumbari hadaratul mala'ikatu yastami'una zikira sai mala'ikun da ke bakin kofofin masallaci suna rubuta sunayen masu zuwa sai su ma su nada takaddunsu su samu wuri su zauna yastami'una zikira don su ji azzikir azzikir malamai suka ce shine al ba, su ji hudu ba su ba Allah shirya da mu to kaga wani bonus nan ubangiji yana yi wata gara basa Allah yana badawa amma aktarun nas ba su ta ba ko kuma ba sa kulawa da ita waɗannan sa'o'i guda biyar da aka faɗa a wannan hadisun malamai sun yi maganganu masu yawa a kansu ya ake gane sa'o'in kai ka iya gane ka zo a sa'a ta farko ka gane sa'a ta farko ta fice yanzu ka zo a sa'a ta fi zance na kusa-kusa daga cikin zantukan shi ne karfe nawa ake fara sallah masallacin da za ka yi sallah mu ce karfe ɗaya ake farawa to sai ka lissafa awa biyar baya idan na farawa karfe ɗaya in kayo baya awa biyar sha biyu sha ɗaya goma tara takwas su ne sawai kowa kwaye gizi ko <laughs> yanzu mutane kwaye gizi na to kaga wasu malamai sun faɗa haka wasu malamai kuma suka ce a ba wannan sa'a ta abubuwa ake nufi ba wata sa'a ce ta musamman wadda don akwai ma malaman da suka ce daga fita alfijir za a fara da safin sawon mun fahimta ala'ayyar halin dai wannan hadisin yana kwadaitar da yin wanka ranar juma'a shine dalilin da ya sanya imam malik ya kawo shi sannan idan kayi yi wankan sai ka taho masallaci to zuwan masallacin nan kuma ana son a zo da wuri a zo da wuri da wurin kuma domin kaga a waɗannan sawayi guda shidda ko rabin awa-awa kamar maida su kana buƙatar ka zo masallaci wajen sha ɗaya ga masallacin da za a fara ƙarfe ɗaya Mun fahimta su akwai bukatar zuwa da wuri galibin mutane yau ba sa zuwa masallacin juma'a da wuri sai an fara hudu ba wannan kuskure ne babba wa mutane da sun san asarar da suke yi da ba su yi haka ba da ba su haka ba har ta kai wai yanzu akwai mutanen da ake ce mai yan ƙumu sai yan ƙumu ku shi zai zuwa masallaci sai daidai lokacin da liman zai ce ƙumu ilar salati da shi lokacin yake shigowa a raka'a biyu kuma da an yi raka'a biyu shine da farkon tahiya gida shi kaga bai da lokacin sallaci bai da lokacin masallaci ke. to wannan kuskuren kuskure ne babba wanda yanzu ka rasa yadda za ka tattaro mutane ba ka nuna musu wannan kuskure ne su fahimce ka allah ba mu kun gyara akwai limamin da ya gaya mun ya zo masallaci zai fara hudu ba amma babu mutum shidda babu mutum sha biyu a cikin masallacin to kuma ga shi malikiya ta ce ba a hara hudu ba sai an kai mutum sha biyu ciki kuma mutum sha biyun nan ya zama to ba yaro ba mace ba matafi ba bawa duk ya zama to juma'a ta zama wajibi a kansu ce to dole sai dai ya koma ɗakin liman zuwa bayan lokaci ladan ya zo ya ce mai an cika sha biyu <laughs> sannan ya fito sai ya fara hudu to kuma abinda ya bashi mamaki kafin ya ƙara hudu ba masallacin ya cika gaba ɗaya masallacin kawai na ganin ko bai kai girma wannan ba kusa ina wai mutanen da suke sun yi tawowa suna gidajen sun yi zamansu sai sun ji an kira sallah an fara hudu ba sai su taho kun fahimci wannan matsalai allah ya wani lokaci wasu limamai sun ba da gudunmuwa wajen jefa mutane cikin wannan halin saboda yadda suke tsawaita hudu ba ta wuce yadda ya kamata a ce ta wuce to wani sai ya ga hudu ba ta masu tsawo sai ya ƙi zuwa sai ya tafi ina ake hudu ba mai sauƙi akwai wani liman ba zan so an faɗi sunan shi ba ya dan shahara da doguwar hudu ba doguwa doguwar hudu ba yadda mutane in sun san shi zai salla masallaci na wuri kaza yau to waɗansu na shiftin su koma wani masallaci wani ɗan'uwa ne yake gawo shi ba za ku san shi inda zan faɗi sunan shi yana sauri da yana da wani uzuri shi sai ya zo masallacin kawai sai ya tsorata ne sai zika kawo da dadda yake hudu ba kan da har yaje sai zika ji shi ne sai sauri ya taho masallacin filin samji ya biya kai mashin kawai ya shiga ya zauna yana ɗaya ke sai ga shi ne ke hudu ba sannan ba da yaje can tsoro ya ji kawai wani da ke hudu ba sai ya ji kamar shi ne mutum da ya riga ya tsorata sai kawai ya gaba kuma da ya je nan bai ji muryar bai ji shi ne balle ya taiwa duk sallacin sai da ya shiga ya zauna kawai na ɗage sai ga shi ne bai ce to shi ke da ya <laughs> to kaga wannan ya taimaka wajen wasu su fake su fitowa da wuri musamman idan ana rana waɗansu na waje a zuwa awa guda awa ɗaya da rabi ana hudu ba to wani bai iyawa ko fahimta sannan abu na biyu wanda ya ƙara taimakawa a nan hudubar mace tsawo shi ne fassara hudubar da muke wanda maslaha ta sanya ake yin haka domin huduba ba sharaɗi ba ne ba sai an yi ta da larabci ba sharaɗi ba ne ba idan dai aka samu muƙaddima da larabci to ya halatta sauran Ida da wani yare kun fahimta in ka je waɗansu ƙasashe da yawa da yaren suke hudu ba kawai kuma in yi mukaddima yau kudu batul haja to sauran abin da ya sauwa masu ya kawo da yarensu to kun ga lokacin ba da aka hayyan zama akwai masu fada da fassara hudu ba da ake to sai aka zo ba aka daina ta larabcin gaba daya ta gami za a ce wani sai ya kama ba a yi sallawa. wani malami da fijo a kasana allah ya kara mashi lafiya yake gaya wa ya zo masallacin idi labari ne yake ba ya ce ya zo an yi sallah masha allah ya ce liman ya yi hudu ba mai kyau ya ce amma kuma sai na ji ya bata hudu bai ce kuma yana fara na tashi da ito wata da ya gama ta larabci yana fara fassara shi a wurin shi kawai a an gama ba da za a fassara kawai sai tashi ya tafi shi to kaga wannan shi ma ya taimaka hudu ba biyu miki domin abinda ka fada da larabci shi ne kuma za ka dawa ka fassara da hausa kaga ta zama biyu ga wanda yake jin larabci repetition ne kake mishi to amma ku kalla maslahar da ke cikin fassarawa shi ne wanda ya zo masallacin juma'a ya dauki wani sako na wannan makon ya koma da shi gida ana ba da sakonni a hudu ba ku to idan aka ce a yi da larabci kowa ya kama gaban shi mutane za su yi ne je kana dawo ne ka zo ma a tambayar kan me aka yi hudu ba ce to ani ne ban sani ba na dai jana ta larabci ba san ko kan me aka yi hudu ba kaga sai mutum ya ta bahillaci bahillaci ne ya je maka masallacin harami ya shigo ya iske su dai na hudu ba shi ne bai san abin da ake cewa ba ya dai ji kawai ala ta larabci kamar fada-fada kamar a wa'azi ana ta hudu ba haka sai da aka gaba kawai ya ji su da ya ce kubu ila salati sai ga kowa ya miki shi ne ya ta abin ya ba shi sha'awa a ce ka kaga maza ce ya tara mutanen nan gaba ɗaya ya ce musu hada kuma ya ce a tashi a sallah kuma kowa ya tashi to amma a hankali a hankali insha Allah ta'ala za a kai wani mataki wanda za a dinga yin hudu wa falle ɗaya sannan abu na biyu mutane su kansu suna taimakawa saboda ba su yi cewa da wuri domin idan kowa zai zo da wuri shikenan sai a takaita amma yanzu da ranar da za a zo a yi hudu ba gajera fiye da rabin masallacin ba za a samu sallah ba to ka kuma sai ka kalli wannan maslaha kun ga rasmiyan a ɗaya da rabi muke ci kamar wannan masallacin ɗaya da rabi ake cewa za a fara salla amma galibi ban san yin zai salla ba amma dai ni zan yi sallah wani lokaci ko na zo ɗaya da rabi nan sai na ƙara minti goma wuce saboda ina kallon in na fara ɗaya da rabi to ƙila waɗansu ba za a samu salla ba to kaga su kuma wannan ma musu kuma su suke da wannan mashila da su wannan duka gyara ne na limamai da kuma su mamu allah ba mu ikon gyara kala wa haddasa ni an malikin an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi hurairata annahu kana yaqulu guslu yawmil juma'a wajibun ala kulli muhtalimin ka guslil janaba imam malik ya karbo wannan hadisin daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi shi kuma ya roto daga malaminsa abu huraira Allah ya kara masa yarda annahu kana yaqulu cewa shi na abu huraira ya kasance ya kuli yana cewa wuslu yawmil juma'ati wajibun ce wankan ranar juma'a wajibi ne ala kulli muhtalimin akan kowane baliki sai ya ce ka gusulul juma'a ka gusulul janaba ana yin wankan nan kamar <clears throat> yadda ake wankan janaba kamar yadda ake yin wankan abin ga tunan da ya ce ka gusulil janaba kaga anan ya kwatanta wankan juma'a da wankan janaba to wajen mi shi wankan janaba wajibi ne ko wankan janaba wajibi ne to sai ya ce wankan juma'a wajibi ne akan kowane baligi kamar wankan janaba ma'ana yana nufin kamar yadda wankan janaba yake wajibi ko ko yana nufin kamar siffar wankan janaba to jumhurin malamai sun ce yana nufin fisifati lafin wujubi a siffa din yake nufi ba a wajibcin ba ma'ana yana nufin kamar siffar wankan janaba ake yin wankan juma'a din mun gane su abinda jumhurin malamai suka tafi shine wankan juma'a sunnatin mu'akkadatu wankan juma'a sunna ne mai ƙarfi haka suka tafi a kai jumhurin malamai akwai amma akwai malaman da suna ganin wajibi ne wankan juma'a ne قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله أنه قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر ابن الخطاب يخطب فقال عمر أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق fasamitun nidaha fama zittu ala an tawadda'tu faqala umar wal wudu'u wal wudu'a aidan alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana ya'muru bil ghusli imam malik ya karɓo wannan daga ibn shahab shi kuma ya karɓo daga salim ibn abdullah annahu ƙala, salimu dan gidan abdullahi dan umar ya ce. da kala rajulun min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci yawmal juma'a ranar juma'a wa umar ibn khattab ya a lokacin umar dan khattab yana huɗuba. wannan mutu ne wanda ya shigo suna cewa huwa usman ibn affan kama sammahu ibn wahabin wabnil qasim an malik fi riwayatihi himalin muwadda a sai na usman ne Allah ya kara masu yarda kamar yadda ibn wahab da ibn qasim suka ruwaito a ɗansu a kusan mun shayin bayanin muwadda kala-kala ce ku ba akwai muwaddar da an faɗi sunan mutumin cewa sai na usman ne to lokacin da ya shigo sai na umar yana kudu ba faƙala umar sai umar ya ce masa ayyatu sa'atin habihi wace sa'a ce yanzu wace sa'a ce yanzu mana yanzu lokacin zuwa masallaci ne ya ga wannan mutunan ya makara har an fara hudu ba a kunga mun yi magana zuwa masallaci da wuri ko ɗabi'a ce ta magabata ɗabi'a ce ta sahabbai sahabbai in sun zo masallaci ba kirga suke su ne da nawa abdullahi dan mas'udin ya zo masallacin juma'a ranar juma'a sai ya ga mutum biyar sai riga mutum biyar kasal ya ci zafi a zuciya sai ce jikaje ce yanzu ni ne na shidda zuwa masallacin juma na shidda wa ya taɓa yin na shidda nan sai yanka dango <laughs> to kaga shi da shidda yake to da haka sai umar ya mamaki ya usman zai zo masallaci kamar yanzu har an fara hudu ba sai ya ce mashi wani lokaci ne yanzu faƙala sai sai na usman ya ce ya amiral mu'mini ya sarki shi muminai in kalabtu mina suki na dawo daga kasuwa ne na dawo daga kasuwa ne fasa mutum ne da'a, sai na ji kiran sallah kuma zittu an ala an ina shiga gida ban ƙara wani aiki sama da alwalla ba mana ina shiga gida kawai sai ne alwalla sai da tuho masallaci faƙala umar sai umar ya ce a aidan kuma alwalla kai waƙa da alimta an da rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana ya amuru bilgusli bayan kai ka sani manzan allah cewa yake aiwanka umarni yake badawa aiwanka kuma ke alwalla kai ka taho mun fahimta wannan muhawara ce tsakanin sayyidina usman da sayyidina umar kuma ana hudu ba shi yasa malamai suka ce idan ana hudu ba shiru ake ba a magana wanda diye magana ya yi lagau mai lagau ya zo yawo bin lada amma ba ce je ya salla a zahar ba kuma shi ne ma'anar lagau to amma idan liman ya yi maka magana ce kaiwa ne ya kaza to anan ya halatta kai magana mun fahimta saboda manzo yana musu magana a lokacin yana hudu ba kuma suna ba shi amsa kaga wannan sai yana cewa in magana liman yayi maka to ka iya ba shi amsa mun fahimci wannan kaga abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu sai na umar Allah ya kara masa yarda ya tambaye sai na usman yanzu kazo zo ya ce ya amiral mu'mini na yanzu na dawo daga kasuwa wannan sai nuna ba a yin hutu ranar juma'a kun fahimta kamar yadda waɗansu suke yi kuwar cewa ana hutun asabar ana hutun lahadi mu ma musulmai a sa mana juma'a ta zama ranar hutu to sai dai a sa a babin tsari na ƙasa amma ba don addini ne ya ce a yi haka ba hutun ranar juma'a da musulunci ya ba da hutu ne ɗan gajere daga lokacin da aka fara kiran sallah zuwa ƙara sallah ya yi da amonu idanu diya lissalati min mil juma'ati fas'au ila zikirin lahi wazarul bai'a ku yi sauri zuwa sallah ku bar ciniki kaga wannan lokacin ba a yin ciniki ba a yin duk wani aiki da kasari in kai ma'aikacin gwamnati ne ijara ce kuka yi sabis kake ma gwamnati tana biyan ka to ba a yin shi a wannan lokacin ka aje ka taho masallaci in kai dan kwadago ne kana noma tsakaninka da mai wannan ijara ce an hana ijara a wannan lokacin ka aje ka taho masallaci balle kuma gonar ka ce mun fahimta amma mai Allah ya ce fa'iza ƙudiyatis sala fantashiru fil arfi wabtagu min fadlillah kurin laha kafiran sai Allah ya ce to amma da zara an gama sallah ku yaɗu bayan ƙasa ku nema daga falalar Allah to don kar kuma nema ya sa ku manta da Allah sai Allah ce wadhkurun laha ana nema kuma ana tunawa da Allah ana ambatan Allah kaga wannan dan lokacin shine kawai ba a aiki ko ba a ce a ce a huta kun fahimci wannan to Allah ya samu dace sannan abu na uku wannan hadisin yana daga cikin hujjoji masu ƙarfi na malaman da suke cewa wanka ranar juma'a ba wajibi bane ba domin da wajibi ne me za a ce ma usman je kai wanka sai dai kawai ce kun muka yi alwallah amma bai ce mai je kai wanka ba da haka a ƙarƙashin wannan suka ce wannan ya nuna wanka ba wajibi ba ne ba sai dai suna ce mai ƙarfi har shi yasa ya ce kuma ka yi alwalla maimakon wanka bayan kuma ka san manzan Allah cewa yake a yi wanka ranar juma'a mun fahimci wannan da aka suka ce yin wanka ranar juma'a sunna ce mai ƙarfi amma ba wai wajibi ba ne ba wannan kuma shi ne abinda mazhaban malikiya ta tafi a kansa ƙala wa haddasa ni an malikin an safuwa na Ibin sulaimin an afa Ibin yasarin an abi sa'id al-khudari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala muslu yawmil juma'a wajibun ala kulli mutalimi imam malik ya karbo daga safwan ibn sulaimin shine malamin sa safwan ibn sulaimin mutumin madina ne ana mashi alkunya da abi abdullah az-zuhri sika ne wajen malaman hadisi mufti ne mai fatawa sannan abidin mai ibada ne ya rasu shekara ta 32 bayan hijira a lokacin ya kai shekara 72 a rayuwarsa malamin imam malik da aka tabi'i alaɓa ibini ibn yasarin shi kuma ya karɓo daga adau ibn yasarin kaga tabi'i ya karbo daga tabi'i dan uwansa ana bi sa'id al-khudri shi kuma ya karbo daga abu sa'id al-khudri as-sahabi ko suna cewa ma sahabi ibni sahabi shine sa'ad ibn malik ibni sinani yana daga cikin masu hadisi da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sai da alkudiri ya ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallama ƙala manzan allah ya ce guslu yawmil juma'a wanka ranar juma'a wajibin wajibi ne ala kulli muhtalimin akan kowane baligi muhtalim ay albalik akan kowane baligi wajibi ne yayin wanka ranar juma'a don sallar juma'a in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kaganin da ya ce wanka ranar juma'a wajibi ne malamai suka ce abinda ake nufi da wajibi a nan ai masnunin muta'akkid abin sunantawa ne sunantawa mai ƙarfi ibn albar ya ce laisal muradu annahu farbun ba ana nufin farilla ba ne ba bal huwa mu'awwalun ay wajibun fi sunna aw fil muru'a aw fil akhlaq al jamila shi ana masa tawili a ce sunna ne mai karfi ba a ce wajibi na farilla ba mun fahimta da aka jumhurin malamai kamar yadda suka faɗa muka faɗa can baya sun tambayi cewa wankan juma'a ba wajibi ba ne ba to wani yana iya cewa to ai gashi imam malik kuma ya kawo wannan hadisin an ce an tambayi imam malik duk da ya kawo wannan hadisin menene matsayin wankan juma'a a wajibin huwa kala sai ya ce huwa sunnatin wa ma'rufun sunna ne kuma abu ne mai kyau mun fahimta sannan nan da aka ce ala kulli mutalimin akan kowane baligi to malamai suna cewa baligin fa sai wanda juma'a ta zama wajibi a kansa da aka iyayen mata da ke gida ba sa halartar masallacin juma'a kuma juma'ar ba wajibi ba ce ba a kansu ba sai sun yi wankan juma'a ba matafi wanda yana cikin halin tafiya ba waji ba ne bai wanka bawa inda akwai bawa kun san juma'a bata ta zama wajibi a kansa ba ba wajibi ba ne ba sai ya wanka wanda juma'a ta zama wajibi a kansa to shine yake wannan wanka don tahowa masallacin juma'a mun fahimta قال وحدثني عن مالك عن نافع an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idza jaa ahadukumul jumaa falyaktasib imam malik ya karbo daga nafi'u nafi'u daga malamin sa abdullahi dan umar abdullahi dan umar yace idza jaa ahadukumul jumaata idan dayan ku juma'a ta zo ai as-salatu sallar juma'a mun gane to ya ce falyattasil to lalle ya wanka falyattasil lalle ya wanka wannan fa'ul ɗin fa falyattasil suka ce alfa'ul litta'aqib fa'ul ce ta bi. fa zahiru da aka zahirinsa annal gusula yu'aqibul maji'a ana nufin wankan ya bibi tafiya da mun fahimta da haka a malikiya su suna cewa wankan a hada shi da tafiya a sallar juma kai ma'aikaci ne za ka tafi wurin aiki da safi daga ofis ba za ka dawo gida ba masallacin juma'a za ka wuce ya halatta kai wankan juma'a lokacin da za ka tafi yadda daga can sai ka wuce masallacin juma'a ko ko bai halatta ba in ka tafi sai ka samu inda za ka yi wanka sannan ka tafi masallacin juma'a malamin sir ya halatta eh hukuncin ake nema hukuncin to magana biyu ce in ka ce ba sai an jona wankan da tafiya ba zai yi wankan sai ya tafi daga can sai wuce masallaci amma idan ka ce jona wankan ake da tafiya to ana son ana yin wankan kara ƙara wani aiki sai tafiya masallaci wannan kuma shi ne abinda malikiya suka tafi a kansa kamar yadda za mu ga fatuwar imam malik da aka yi ce ƙala malikun manita sala yawmal juma'a awwala harihi wa huwa yuridu bi zalika ghusla juma'ati jumati fa inna dhalika al gusla la yajzi anhu hatta sila. lirawahihi wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fi hadisi ibn umar idza jaa ahadukumul jumaa falyaghtasil imam malik yace wanda yayi wanka ranar juma'a na hari, farkon yininsa ma'ana da safi wa huwa yuridu bi ghusl al juma'a kuma yana nufin mai wankan juma'a ne yana nufin daga in an kira sallah shi ba sai ya sake wanka in lokacin juma'a yayi ba sai ya sake wanka ba sai ma malik ce fa inna zalikal ghusl wannan wankan da yayi la yajzi anhu bai isar masa hatta yaktasil li rawahi in zai tafi masallaci sai ya sake wanka kun yi fatawan to me hujjarsa wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yace hujjata shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fi hadisi ibn umar a hadisin abdullahi dan umar wannan hadisin na ƙarshe idza jaa ahadukumul jumaa badala ce in jumaa ta zo falyagtasil yayi wanka wannan fa'un ɗin suka ce fa'un ce littaki kamar da muka yi bayani a can ba da aka shi yake ganin za a tafi kaga ce wanda ya wanka farkon yini bai masa ba wannan wanka bai ba sai ya sace wani in zai tafi musulunci wa malikun wa man iktasala yawm Juma'a mu'ajjilan aw mu'akhiran wa huwa yanwi bi dhalika juma’a fa asabahu ma yanqudu Falesa, falaysa alayhi illa alwudu'u wa ghusluhu zalika mujzi'un an qala maliku imam malik yace wa man ittasala yawmal juma'a wanda ya wanka ranar juma'a mu'ajjilan da wuri au mu'akhiran koye daga baya na abinda imam mali yake magana wanda ya wanka da wuri sai ya tafi masallaci ba ya tafi ofis ba ko ya tafi wani wuri karfe goma ya wanka kawai sai ya tafi masallaci kaga ya wanka da wuri au ma'akiran ko kuma ya wanka daga baya shine yan kumu ya wanka ya tafi an fara hudu ba amma huwa yanwi bi dalikal ghusl juma'a niyyar sa wannan wankan na juma'a ne to fa saba ma yin ƙudu abu sai abinda ke warware alwalla ya same shi sai ce falaisa alaihi ilil wudu alwalla kawai zai saki wa musuluhu zalika na an wankansa ya yi ba za a ce sai ya sake wanka ba mana ya yi wanka karfe goma ya tafi masallaci sai alwalarsa ta warware to yanzu ba za a ce wankan ya warware ba sai ya koma ya sake wanka wankansa yana nan alwallar ce kaɗai zai saki mun gane wannan shi ne abinda imamu na maluku ya tattara a cikin wannan babi mai albarka wanda ya magana akan wankan juma'a wa alaikum salam na? ba sai a eh, wanka idan mutum ya yi wankan juma'a tun da mun ce ana yinsa kamar wankan janaba ne a ciki kuma akwai alwalla to idan ya yi wannan ba sai ya sace alwalla ba a mazhaban malikiya suna ganin inda a wajen yin kokarin yin wankan ya taba la'aurarsa to wannan alwallar ta warware zai soya ya abinka ɗaya kenan wasu malaman kuma suna ganin aitin da shi wankan juma'a din ba wajibi ba ne ba to suna ganin in an fito sai an sake alwallah saboda alwallar da kai can cikin wankan ba ita alwallar ba ma wankan gaba ɗaya shi ba ba wajibi ba ne ba su a mazhabar malikiya suna ganin cewa idan mutum ya yi wankan juma'a to wannan wankan bai isar masa game da alwallah in ya fito nan sai ya sake yin alwala sannan ya tuho masallaci kuma fahimci wannan wannan shi abin da malaman malikiya suka ce amma waɗansu malaman suna ganin babu laifi wanda suka ɗauki wankan wajibi kenan inda su wankan wajibi ne a wurinsu to ka ga alwala ciki ma ta zama wajibi da haka in aka yi ta ta isar amma ko a mazhabar malikiya idan wanka wajibi ne to suna ba da fahimtar cewa wannan wankan a iya alwallah da shi inda suke cewa sai an sake alwallah sai idan wankan ba wajibi ba ne ba kamar wankan juma'a Allah samu dace to ina ganin anan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa <clears throat> sai mu tashi harin da a cikin kitabun juma'a din sai mu tashi babin da zai magana akan yin shiru a lokacin da liman ke hudu ba a yi shiru a saurari hudu ba wanda shi ma akwai kurakuran mutane da yawa wanda suke yi wanda za a ga mutum ana hudu ba amma yana surutu su 'yan agaji malamansu, mansur 'yan agaji in ana hudu ba suna magana eh don gyaran sauro suna da hujja eh a kakai saurin shi a ba hujja <laughs> eh? na sun san hujjarsu na? shi sa na tambayi dan agaji haka dan agaji ne goma malamin sa na? na? eh suka ce ne suka ce tuwon suka yi magana ba a hukan shi da su ya agaza to idan allah kai musati mai zuwa za shi idan suna da hujja su ya agaji ko ba su da hujja za mu ji sha allah samu dace to ina ganin anan za mu saya idan allah ya kai musati sati mai zuwa za mu ci gaba da a kira ta sun kaka alhamdulillah <clears throat> kamar da na faɗa insha Allah ta'ala a nan za mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa da yarda ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka karanta na daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladai inda muka yi kuskure kuma muna roƙon afuwar sai ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda muka saba yin addu'o'i a irin wannan lokaci mai albarka wanda Allah yana karɓa addu'a a cikinsa domin ya zo tsakanin kiran sallah da iqama kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah yana karɓa addu'ar da aka yi a irin wannan lokaci muna fatan Allah ta'ala ya karɓa addu'o'inmu addu'a farko addu'a ce ta neman zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa ta tamu mai albarka da kuma jihar mu da sauran jihohi na musulmai ayyukan ta'addanci wanda ake yi na kashe mutane da satar mutane da kai farmaki da hana noma hana kiwo hana zirga-zirga da sauran ayyuka dai na ta'addanci wanda ake wanda waɗannan ayyuka na ta'addanci sun riga sun mana illa sun talauta mu sun kashe mana mutane adadi mai yawa sun raunata waɗansu da yawa daga cikinmu waɗansu sun raba su daga gidajensu rabuwa ta har abada tattalin arzikinmu ya taɓu zirga-zirganmu ta taɓu ba abin da bai taɓu ba namu sanadiyar wannan aiki na ta'addanci da ake mita addu'a 'yan uwa musulmai mita roƙon allah ta'ala ya yi mana wannan hali da muke ciki muna roƙon allah mai girma da ɗaukaka da sunayen kyawa da siffofinsa maɗaukaka allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai don tausanka ya Allah jihar katsina jihar kebbi da jihar sokoto da sauran jihohi na musulmai Allah ka amintar da musulman da ke ciki ka almutar da al'ummar da ke ciki ga baki daya Allah aka sauran jihohi na musulmai da ƙasar mu baki daya Allah ka amintar da mu daga wannan tsoro da muke a cikinsa Allah kuma mai iko ne akan haka ɗaliban da aka ɗauka wanda mun musu addu'a wancan makon musamman ɗaliban federal university gusau da kuma na federal university dutsen ba mu ƙara sanya cikin addu'a allah ta'ala ya kubutar da su kuma ya dawo da su zuwa ga mutanen cikin aminci haka duk wani wanda aka ɗauka da wanda muka ji da wanda ba mu ji ba allah muna roƙonka ka yaye musu ka sanya musu mafita ka dawo da su zuwa ga iyalansu cikin aminci Allah mai iko ne akan haka addu'ar mu biyu addu'a ce ga 'yan uwa mutanen ƙasar Falasɗin waɗanda suke fuskantar wani yanayi mawuyaci yanayi na rashin aminci su ba yanayi na yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam <clears throat> ya ce la ta tamannau liƙa al'adu wasu alullah al'afiya kar ku roƙi Allah ya kawo yaƙi manzan Allah ce ku roƙi Allah zaman lafiya me yasa Allah ce kar a kawo yaƙi saboda irin bala'o'in da ke cikin yaƙi ya ce ku roƙi Allah zaman lafiya amma in yaƙin ya zo to kuma manzo Allah ce fasbiru sai ku yi hakuri ku rungumi wannan ƙaddara, ku yi iya abinda za ku iya dan ganin kun kare kan kun kare addinin ku wannan shine halin da yankin Palestine musamman yankin Gaza ya samu kan shi a ciki daga hare-haren sama muggan hare-hare ta sama wanda lananniyar ƙasa ƙasar isra'ila take kaiwa a kansu tun ranar asabar waccan wadda ta wuce kusan yau kwana tara kenan wannan lugudan wuta da suke yi ya zubar da na mutane da yawa yara da yawa sun mutu sanadiyar wannan harhari mata da yawa an kashe su mazan ma ba a ba su ma an kashe su haka tsofaffi ba da yawa an kashe su an rusa musu gine-gine gidajensu da wurin kasuwancinsu da wurin ibadarsu kai hatta asibitoci waɗansu isra'ila ba ta bari ba ta kai farmaki a wurara. wanda wannan aiki ne na ta'addanci domin ya saba ma ƙa'idojin da su kafirin duniya din suka yadda da su na yaƙi balle nama na musulunci akwai yarjejeniyoyi da aka yi wanda suka shafi yaƙe-yaƙe da yadda ake yin su da abubuwan da ya kamata a yi wanda daga ciki na baya-bayan na akwai wani su ƙa'idoji wanda suke ce ma geneva convention za a ga abubuwan da isra'ila take yi a yanzu ya saba ma wannan ƙa'idojin amma saboda su shafaffu ne da mai a duniya duniya ta yi shiru ba a tsawata musu ba ba a musu fada ba <clears throat> ba a hana su wannan zalunci ba a gani ma ake yi suna da dama suna da yanci su kare kansu da aka waɗannan 'yan uwa namu masu rauni falasinawa suna bakin ƙoƙarinsu domin ba su yi kwance ba isra'ila ta yadda take so da su tsaye suke da ƙafafuwansu kuma suna yin bakin ƙoƙarinsu wajen tinkarar isra'ila da kuma kai mata farmaki daidai karfin da allah ta'ala ya ba su kuma alhamdulillahi suna cin nasara suna cin nasara domin har yau dinnan da muke magana mamaki ma suke ya aka yi 'yan hamas suka samu shiga cin ƙasar isra'ila kun san a duniya babu wata boda wadda tafi matakan tsaro kamar boda tsakanin gaza da isra'ila ita ce boda wadda ta fi tsaro duk da ƙwararrun jami'an tsaronsu da suke takaba da su wanda suke ganin sun kai makura wajen ƙurewa amma haka aka mame su aka shiga aka yi musu bannar da a tarihin ƙasar na shekara 75 ba a yi musu irin wannan ɓannar ba kaga wannan ai taimako ne daga allah kuma duk da ruwan babawaman da suke yi a kan gaza har yau dinnan da muke magana 'yan hamas suna da ƙarfin hali suna da juriya suna da ƙarfin da suna harba rocket yana shiga cikin ƙasar isra'ila kuma muna roƙon allah ta'ala ya ba su ƙarfin ci gaba da irin wannan abu muna roƙon allah mai girma da dokaka ya ƙarfafe su ya ba su haƙurin da juriyar ɗaukar wannan jarabawa wadda Allah ta'ala ya kawo masu kuma ya ba su ikon cin wannan jarabawa waɗancan miyagun mutane Allah ta'ala ya karya shirinsu ya karya tsarinsu Allah karka ba su nasara Allah ka kunyata su a wannan yaƙi na zalunci da suke Allah ta'ala ka jefa asara ta dukiya ta rayuka a cikinsu ya Allah Allah ka watsa aniyarsu ka watsa tafiyarsu ya Allah sun ce za su shiga ta ƙasa yannan ta sama suke kai hari to kuma za su biyo ta ƙasa wanda wannan ya sanya a kwanakin baya suka ma ba da sanarwa cewa duk wani mutum da yake sa ransa wanda yake a cikin yankin gaza to ya bar yankin kudanci ko arewaci ya koma ɗayan ɓangaren wanda wannan ya sa da yawa mutane suna ta tafiya ne don su su tsira da rayukansu wannan shi kansu nau'i ne na zalunci halin da suke ciki na rashin ruwa wanda za su sha ma ya yi karanci na rashin gas na sanwa laraba da gas suke amfani ba san amfani da ice ba galibinsu da gas suke amfani to amma sun samu karancinsu saboda yakin da ake ciki karanci na wutan lantarki karanci na magunguna a asibiti da sauran abubuwan tallafa marayuwa in an kawo wanda aka jikita allah muna roƙonka duka ka yalwata musu ka sanya musu mafita daga waɗannan matsaloli allah kuma mai iko ne a kan haka sai addu'a mu ta ƙarshe akwai wani ɗan uwa da yake da wata damuwa da kuma wani kokari da yake danganin ya fita daga cikin damuwar zuwa gobe ya ce da allah sanya shi a cikin addu'a allah ta'ala ya tabbatar mai da ƙudurinsa na ganin cewa ya warware matsalar da ke damunsa a gobe ɗin muna roƙon allah ta'ala ya sanya masa mafita ya kawo masa ƙarshen damuwarsa akwai ɗalibai masu jarabawa da masu karatu wanda su ma duk suka nemi musanya su a cikin addu'o'inmu masu karatu muna roƙon Allah ta'ala ya ba su nasarar karatu ya ba su sa'a ma jaraba su ma muna roƙon Allah ta'ala ya ba su sa'a ya ba su nasara sannan waɗanda ba su kai ga farawa ba to su ma Allah ta'ala ya taimake su idan lokacin su yayi akwai wata abewar Allah ma da ta ce ita ma musanya ta a cikin addu'a akan waɗansu na ta a wajen Allah muna roƙon Allah ta'ala biya mata buƙatarsa Allah ka biya mata buƙatarta ya Allah mu ma da muke magana ga baki ɗayanmu da ke nan kowa yana da irin buƙatar shi a wurin Allah to muna roƙon Allah ta'ala biya mu kowa buƙatunsa na alkhairi buƙatunmu wanda ba alkhairi Allah ka musanya mana da abin da zai zama alkhairi ga rayuwarmu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin